Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilus salihâti ve tevâsav bil hak ve tevâsav bis sabr. Sadakallahul azim. Asıra yemin ederim. Asırdan mürat Resul-i Ekrem'in doğduğu asırdır, asr saadet. Yahut ikindi namazı vakti, ikindi namazı vakti. İkindi namazı vakti, ikindi namazı vakti. İnnel insane lefî husr. Bütün insanlar husrandadır, zulmettedir, karanlıktadır. İllellezine amenu iman edenler ve güzel ameller işleyenler onların üstesinden Ki en mühimi de hakkı tavsiye eden, hak üzerine bulup hakkı tavsiye eden, sabır üzerine bulunup sabrı tavsiye edenler onların müstesnadır. Denizden bir katar eder.